Hôm nay, tang lễ của Whitney Houston diễn ra tại bang New Jersey, nguyên quán của thần tượng nhạc pop. Người đa tài sao lại đoản mệnh? Hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới sẽ tiễn đưa Whitney Houston về nơi an nghỉ cuối cùng là nghĩa trang Fairview bằng cách theo dõi trực tiếp tang lễ của cô qua kênh truyền hình và trên mạng Internet. Theo nguyện vọng của gia đình, chỉ có những người thân và những ai có giấy mời mới được dự đám tang này. Các fan hâm mộ thể hiện tình cảm và sự tiếc nuối của họ qua việc tổ chức lễ đốt nến, đặt vòng hoa hoặc là mua lại các album của thần tượng quá cố. Cuối tuần vừa qua, làng giải trí bàng hoàng, giới hâm mộ choáng váng trước sự ra đi quá đột ngột của Whitney Houston. Không ai có thể ngờ rằng thần tượng nhạc pop lại qua đời chỉ một ngày trước lễ trao giải Grammy, vào lúc mà hầu hết các tên tuổi lừng danh tề tựu về Los Angeles để tham dự sự kiện trọng đại nhất của làng nhạc Hoa Kỳ. Cũng không ai có thể ngờ rằng Whitney Houston lại đột ngột ra đi vào lúc cô chuẩn bị xuất hiện trở lại dưới ánh đèn thời sự. Ngoài việc cô được mời làm thành viên ban giám khảo cuộc thi hát truyền hình thần tượng nước Mỹ American Idol, một dự án hợp tác mà cô chưa dứt khoát nhận lời. Thật ra thì Whitney Houston đang chuẩn bị cho ra mắt bộ phim ca nhạc Sparkle của đạo diễn Salam Akil. Đây là lần đầu tiên kể từ hơn 15 năm qua Whitney nhận lời đóng phim. Lần trước là vào năm 1996 trong cuộc phim The Preacher's Wife với Denzel Washington trong vai chính. Lần này, bộ phim Sparkle vừa được quay xong, đang trong giai đoạn thực hiện phần hậu kỳ. Do là phim ca nhạc, cho nên ngoài hình ảnh, các bài hát ghi âm cho cuộc phim này cũng khá là quan trọng. Nhiều nguồn tin cho là ca khúc chủ đề của bộ phim có thể là một bản nhạc solo do Whitney trình bày. Một số nguồn tin khác thì cho biết đó có thể là một bản song ca do Whitney Houston song ca với ca sĩ trẻ tuổi Jordan Sparks. Bộ phim dự trù được công chiếu vào tháng 8 năm 2012, nhưng sau khi Whitney qua đời, bộ phim có nhiều khả năng được cho ra mắt 3 tháng sớm hơn, tức là vào tháng 5 năm 2012. Dù gì đi nữa, thì trong gần 2 tiếng đồng hồ của bộ phim, giới hâm mộ sẽ nhìn thấy tận mắt Whitney Houston sống lại trên màn bạc. Yeah. Take me for what I am Cause I'll never change all my colors for you everything that you do. I don't really need to look very much further. I won't hold it back again. This passion inside can't run from myself. There's no do nhà sản xuất Clive Davis phát hiện vào giữa những năm 1980, Whitney Houston thật ra ban đầu không xem ca hát như là một nghề tay phải. Cô kiếm sống nhờ đi hát phù hòa cho các ca sĩ và các ban nhạc. Một cách tình cờ, giọng ca của cô lọt vào tai nhà sản xuất Gary Griffith khi cô đi hát chung với thân mẫu trong một hộp đêm tại New York ông Gary mới thuyết phục giám đốc Clive Davis của hãng đĩa Arista ký hợp đồng để lăng xê tên tuổi của Whitney Houston. Album đầu tay của cô được trình làng vào năm 1985, khởi đầu cho một sự nghiệp thành công hiếm thấy. Được mệnh danh là The Voice, Whitney Houston được xem như là một trong những giọng ca ăn khách nhất của làng nhạc quốc tế với hơn 170 triệu album được bán chạy và 11 đĩa đơn đoạt giải quán quân trên thị trường Hoa Kỳ giọng ca thiên phú của Whitney Houston từng được đài truyền hình MTV bình chọn là tiếng hát xuất sắc nhất trong giai đoạn từ những năm 1980 đến năm 2000. Còn theo bảng xếp hạng của tạp chí Rolling Stone, Whitney Houston đứng hạng tư trong số những giọng ca lỗi lạc nhất mọi thời đại. Ngoài chất giọng mezzo-soprano, Whitney Houston còn có một âm vực rộng, trải dài trên bốn cung bậc. Làn hơi đầy đặn khỏe khoắn, kỹ thuật luyện thanh nhuần nhuyễn điêu luyện – khó ai có thể sánh bằng. Whitney Houston thuộc vào hàng ca sĩ có thể đứng hát một mình mà vẫn hớp hồn khán giả, chứ không cần đến một thủ thuật sân khấu hay kỹ xảo ngoại cảnh nào khác. Whitney Houston sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ trứ danh. Mẹ và dì đều là ca sĩ. Còn người đỡ đầu không ai khác ngoài nữ hoàng nhạc soul Aretha Franklin, còn được tạp chí Rolling Stones bình chọn là giọng ca xuất sắc nhất mọi thời đại. Từ năm lên 10, Whitney thường đi hát trong các dàn đồng ca phúc âm, nhưng cô chỉ nuôi mộng trở thành người mẫu. Tuy có ảnh chụp được đăng trên một số tạp chí thời trang, nhưng những bước đầu trong sự nghiệp làm người mẫu của cô không dễ dàng một chút nào. Whitney chuyển sang ghi âm thu đĩa, tưởng rằng nghiệp hát sẽ khó mà cất cánh. Nào ngờ cô nổi danh khá mau chóng và sự thành công đó vượt qua ngoài sức tưởng tượng của gia đình. Trong vòng hơn 10 năm, từ 1985 đến 1998, Whitney đã ghi âm 4 album và liên tiếp phá kỷ lục số bán. Hầu hết các ca khúc của cô phát hành vào thời gian này đều nhảy vọt lên hàng đầu thị trường Hoa Kỳ. Và cũng nhờ vậy mà cô đoạt đến 6 giải Grammy trên tổng số 24 đề cử. Nổi danh cùng thời với kênh truyền hình ca nhạc MTV, Whitney đã đánh dấu thời đại của các diva nhạc pop với sở trường hát các bản nhạc trữ tình. Nếu đỉnh cao của Celine Dion là All By Myself hay nhạc chủ đề của phim Titanic, thì trước khi có hiện tượng Celine, Whitney Houston đã làm thủng thức hàng triệu con tim với ca khúc I Will Always Love You, ca khúc chủ đề của bộ phim Bodyguard. Bộ phim này đã được cho ra mắt vào mùa hè năm 1998, đúng vào ngày thành hôn giữa Whitney với ca sĩ Bobby Brown vào tháng 7 năm 1992. Ca khúc chủ đề cũng đã trở thành album nhạc phim bán chạy nhất mọi thời đại. Tính đến nay, đã có đến 37 triệu bản được bán trên toàn thế giới, trong đó có 17 triệu bản tính riêng cho thị trường Hoa Kỳ. As I lay me down, heaven hear me now. I'm lost without a cause. After giving it my all, winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you. to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to Giọng ca của Whitney Houston người trị trên đỉnh cao trong suốt thập niên 90, một sự thành công vượt bậc mà tưởng chừng như không ai có thể làm khân lại. Nhưng kể từ năm 2000 trở đi, sự nghiệp của cô bắt đầu xuống dốc, uy tín bị lu mờ do chứng nghiện ma túy. Tên tuổi của Whitney xuất hiện trên trang bìa báo chí không phải vì thành tựu âm nhạc mà do các vụ tai tiếng vì nghiện ngập, các vụ kiện tụng trong gia đình giữa cô với người cha ruột, giữa vợ và chồng là Bobby Brown. Nhiều người cho rằng nam ca sĩ này đã có ảnh hưởng rất xấu đến gia đình và sự nghiệp của Whitney. Dù gì đi nữa, thì cô vẫn không thoát khỏi cạm bẫy của ma túy dù đã nhiều lần nhập viện để cai nghiện. Whitney đã ký nhiều hợp đồng quảng cáo hay nhận nhiều lời mời biểu diễn nhưng giờ chót lại bỏ ngang hay không xuất hiện. Điển hình là ban tổ chức giải Oscar đã phải đành xóa tên của cô khỏi chương trình biểu diễn năm 2000 dù mọi việc đã được lên khung. Trong giới chuyên nghiệp, không ai còn dám mời Whitney đi hát vì cô nổi tiếng là có tính tình thất thường và nhất là không trọng chữ tính. Đời tư của gia đình cô được phơi bày qua các chương trình truyền hình. Dự án đưa Whitney Houston trở lại trong làng nhạc Mania từ năm 2005, nhưng cô không thể nào vào phòng ghi âm vì ma túy đã tác hại đến rất nhiều sức khỏe và giọng ca thiên phú. Có thể nói là vào cuối năm 2006, sự nghiệp của Whitney đã chạm đáy. Điều đó buộc cô phải bán nhà cửa, đồ đạc trang phục sân khấu để trả tiền nợ. Vào tháng 4 năm 2007, Whitney Houston ly dị với chồng và sau đó đã được tòa giao cho cô toàn quyền nuôi con.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 It's not very easy. Live of my own. But each time I try, I just break down and cry. Cause I'd rather. Sau một thập niên chìm ngập trong cao vụ tai tiếng, Whitney Houston xuất hiện trở lại vào giữa năm 2009 với tập nhạc mang tựa đề I Look To You, tập hợp một nhóm tác giả mà điểm chung là họ đều là những nghệ sĩ từng đoạt giải Grammy. Đó là trường hợp của Alicia Keys, Jan Warren, R. Kelly và Aiken. Tuy khá thành công về mặt doanh thu bán đĩa, nhưng Whitney lại hoàn toàn gặp thất bại với vòng lưu diện thế giới Nothing But Love World Tour. Giới hâm mộ rất hy vọng là Whitney Houston đã thoát nạn, nhưng sự lạm dụng ma túy trong vòng nhiều năm đã khiến cho sức khỏe cũng như chất giọng của cô không còn được như xưa. Cuộc đời của thần tượng nhạc pop Whitney Houston tự như một bản nhạc giao hưởng, khúc dạo đầu lộng lẫy ngời sáng, nhưng nốt nhạc cuối cùng lại lạc điệu cung đàn.